Ik wil Israël gezond maken. Maar toe sien ek dat die mensen van Ephraim baie sonde doen, ek sien ook hoe sleg is die mensen van Samaria. Hulle lieg en steel, hulle steel mekaar so goed in die straten. Hulle denk ik weet niet hoe sleg hulle is nie, maar ik weet alles wat hulle gedoen het. Die koning en sy ambtenare was blij dat hulle mensen sleg was en gelieg het. Almal pleeg echt breek. Hulle is warm soos een hoon wat warm blijft wanneer die bakker niet meer vier maak nie en wacht dat die brood eers moet reg word om te bak. Hulle koning het feest vervier, en toe het hulle sy ambtenare baie dronk gemaakt. Die mensen wat vir die koning moes help, het gesit en lag. Hulle is soos die koele in een hoon wat in die nacht warm blij en in die ochtend weer begin brand. Hulle wacht voor die rechte tijd om die koning dood te maak. Hulle is soos die vier in een hoon wat aanhou brand, hulle maak hulle leiers dood. Hulle koning sterf almal, maar hulle vraag niet dat ek hulle moet help nie. Die mensen van Ephraim leven tussen ander volken, en die volken doen met die mensen van Ephraim wat hulle wil. Ephraim betekent nou niks, mensen van ander landen regeer oor hulle en maak hulle swak, maar hulle weet dit nie. Hulle is soos brood wat uit en mif geword het, maar hulle weet dit nie. Die mensen van Israël het gedink hulle is belangrijk, maar hulle is niet meer belangrijk nie. Hulle het nie teruggekom na hulle God die Heere nie. Dit het sleg gegaan met hulle, maar hulle het nie vir die Heere gevra wat hulle moet doen nie. Die mensen van Ephraim is soos een duif wat dom is. Hulle vraag vir Egypte om hulle te helpen, maar dan vlieg hulle na Assyrië toe. Ek sal hulle van soos een mens voels van. Ek sal hulle van net oor hulle gooi en hulle vang wanneer hulle opvlieg. Dit zal slecht gaan met hulle, want hulle het weggevlug van mij hulle sal baie zwaar kry, want hulle wil nie luister na my nie. Ek wil hulle red, maar hulle het gelieg vir my. Hulle het gebed en gevra dat ek hulle moet help, maar hulle was vals. Hulle lee op die bed en haal en hulle snij hulle self met messe, want hulle denk Baal sal vir hulle koring en wijn gee. Hulle dien mij niet meer nie, dit is ik wat hulle groot gemaakt het en wat vir hulle geleer het. Ek het hulle sterk laat word, maar hulle maak slechte plannen teen mij. Hulle gaan nog goede toe wat niet kan helpen. nie. Hulle is soos boog wat breek wanneer jy pijl wil skiet. Hulle ambtenare sal sterf in oorlog, want hulle het hulle self vervloek. Die Egyptenaar sal vir hulle lach.